Nilqakom għal raba programm fis-sensiela ta' Noti Memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minnha nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. Ħafna mid-dokumenti li qed nippreżentalkom waqt dawn il-programmi huma mill-arkivji ta' Campus FM. Fost l-aktar produtturi ta' programmi relevanti f'dan il-qasam insibu lil Joyce Gullaymir. Meta bdejt il-karriera tiegħi fil-qasam tax-xandir lejn nofs is-snin 80, Joyce kienet waħda mill-ewwel kollegi li ltqajt magħhom f'dak li dak iż-żmien kienet tissejjaħ it-Taqsima Xandir Edukattiv. Illum mhux se nitkellem dwar dak għax l-awtobijografija tiegħi mhux iddokumentata b'mod li huwa relevanti għal din is-sensiela ta' noti memorabbli. Minflok, se nibda biex indur għal waħda mis-sensiliet l-aktar sinifikanti ta' Joyce Gullaymir għal dan l-istazzjon. Qabel xejn, però, tajjeb ngħid li bħalissa qed infakkru l-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Joyce li ħallitna fis-27 t'April tas-sena l-oħra, l-2020. U għalhekk, għalkemm is-suġġett tal-programm mhux dwar din il-kollega xandara, qed niddedika xorta waħda dan il-programm għall-memorja tagħha. Apparti kwantità ta' programmi oħra fuq dan l-istazzjon, kif ukoll fuq stazzjonijiet oħra tar-radju, bejn l-2006 u l-2008 Joyce Gullajmir ipproduċiet 52 programm fi sensiela ta' mużiċisti Maltin. Ftit wara, ġifiri bejn l-2010 u l-2011, hija produċiet 34 programm ieħor bħal dawn bl-isem Mużiċisti Żgħażagħ Maltin. Minn dawn diġà smajna silta mill-intervista li għamlet lil Andrew Alamango meta tkellimna dwar id-diski Maltin żewġ programmi ilu. Għall-ewwel dokument tagħna fil-programm tal-lum se ndur għall-intervista li kienet għamlet mal-istoriku Simon Merċieqa fl-ewwel sensiela ta' mużiċisti Maltin illi oriġinarjament kienet ixxandret fl-2006. Simon Merċieqa kien imexxi l-Istitut ta' l-Istudji Mediterrani meta kien għadu jinkludi wkoll l-istudji tal-mużika u teatru eh, li ftit ta' snin wara imxew għal dik l-lumija l-Iskola tal-Arti Performattiva fl-Università ta' Malta. Din l-intervista saret wara kważi 20 sena minn meta bdew isiru l-istudju mużikali fl-Università ta' Malta. Illum għandi miegħi lil Dr. Simon Merċija. Dr. Simon Merċija bħala mużiċista mhuwiex mużiċista li kanta jew idoq huwa stess. Però għandu x'jaqsam ħafna mal-mużika. Għaliex Dr. Merċija fil-Università ta' Malta imexxi l-Mediterranean Institute for Mediterranean Studies li fih hemm inkorporat ukoll il-Music Studies Ekku. Parti mill-dana l-Istitut tal-Mediterran li barra l-mużika jinkludi wkoll eh, antropoloġija, ġeografija u suġġetti oħra. Teatru. Teatru, suġġetti oħra li huma marbuta biex ngħidwek mal-humanities iktar mill ma' xjenza u parti minn min dina xogħol ta' koordinazzjoni li għamel huwa f'dana meta jaħdem ma' nies li jkunu qegħdin f'istituti differenti li għalmu dawna suġġetti differenti. Huwa biex jara li l-istituti jkunu qegħdin joħolqu opportunitajiet ġodda l-istudenti u wieħed mill-opportunitajiet ġodda li qed jingħataw l-istudenti tal-mużika illum bħalma smajna anki meta kelli mistieden il-Dr. Dion Buħaġar huwa fl-editjar u fil-mużikoloġija ta' mużika qadima. Issa, eh, l-Istitut tal-Mediterranean Studies flimkien ma l-Istitut tal-Mużika parti mill-Istitut tal-Mediterranean Studies taw task biex najdu hekk lil numru ta' studenti biex jeżaminaw mużika li ħafna minna jew parti minna laqqas kienet tinstab kollha kemm hija imma sabu biss partituri strumenti vari biex minnhom jaraw xi joħorġu xi produċu. Biex din għal-mużika li fadal biss partijiet żgħar minna terġa' tieħu hekk jista' jkun il-ħajja imma l-iskop ma kienx li jsir il-kunċert imma kif dawn jitalmu jagħmlu editing kif mill-partitura li jsibu dawn l-istudenti joħolqu ix-xogħol kif jimmaġinaw li ħareġ minn idejn il-kompożitur fi żminijiet oħra. Dan għax-xogħol għamluh l-istudenti kien parti mill-credits tagħhom għamlu xogħol tajjeb u tant kien għamlu xogħol tajjeb li ġi deċiż li daw l-istudenti stess flimkien ma' mużiċisti oħrajn u kantanti oħrajn itellaw kunċert b'dawn xogħlijiet li ġew editjati minnhom. U ekku li fil-parroċċa ta' Bormla fil-25 ta' Marzu li għadda kien ittella' b'kunċert b'mużika li wara ħafna snin qiegħda kienet terġa' tinstema' f'din l-parroċċa ta' Bormla Issa llum Simon għandu l-mużika kif ġiet irrekordjata u qiegħda fuq CD u allura se jkollna dina l-opportunità anki dawk li ma kinux preżenti fil-Knisja biex jisimgħu dina l-mużika u bekk anki aħna issemmija jew jiena li nippreżenta ikonna l-opportunità nisimgħu mużika Maltija li kienet mejta. Ekku. Mejta. Però permezz tal-Institute for Mediterranean Studies u l-Institute tal-Mużika tat-Talim tal-Mużika fl-Università li reġgħet ħadet il-ħajja. Ix-xogħol inti instigajtu ma miltux int. Eh, Imma li kieku. Eżatt. Imma li kieku mawx il-Mediterranean Studies u l-Music Studies fl-Università kieku forsi xi ħaġa minnhom biżmin kienet issir imma mhux mużika biżejjed biex itella kunċert, vera. Dal-kunċert tal-25 ta' Marzu Kien hemm erba' kunċerti li tellajna, sertaw kollha f'Bormla u rrid nispjega għal fej Bormla biex ma ħadd ma jmur jaħseb li hemm xi ħaġa parrokkjali jew imma Bormla għandha sinifikat importanti. Mela ħalli nibdew propju minn din. Mela Simon, erba' kunċerti kemm qajmu interess u għaliex Bormla? Mela. Ara, eh, ħanibdew mill-ewwel waħda għaliex Bormla mbagħad ngħaddu għaliex l-erba' kunċerti. Meta wieħed jagħmel ir-riċerka għal mużika qadima f'Malta, Ovvjament, wieħed jrid jiddeċiedi fejn jibda jfittex x'inhu ma' sorsi. Dan huwa wieħed mill-qasam tal-istudji tiegħi. Il-qasam tal-istudji tiegħi huwa primarjament storja, storja tan-nies, storja demografika, u storja soċjali. U allura u hekk għandi ċertu interess intrinsiku fis-suġġett fis-sens il-mużika fejn fissa interessani, ma jinteressawni wkoll in-nies minn huma u għalfejn qed jikbu u għaliex qed jikbu. Din hija xi ħaġa li nistaqsi l-istudenti tiegħi il-fittxu. U anki nimmaġina li mir-riċerka li tagħmel inti anke jekk qed tistudja dwar il-mużika ma eh, issir taf anke kif kienet il-ħajja f'dawk iż-żminijiet. Ġifieri inti qed tinferixxi minnhom u ġvera. jekk jiena jgħidulek li dak iż-żmien ma kienx hawn flautist, pereżempju Malta, int taf li ma jistax inkiteb mużika bil-flawt għax m'hawnx flautist, mm, pereżempju. Li interessani huwa wkoll, li interessani dik li jgħidu l-istorja kulturali. Mhm. Mħalta ma l-istorja anke popolari, fis-sens li f'Malta ma' żmien żviluppaw ħafna tradizzjonijiet, illum dik li l-istorja tal-pittura saru mixjiet kbar, riċerki kbar, u riċerki iva. kbar u anki parti minna grazzi anki għal nies li qegħdin fl-università. Marju Baħaġar, Kiċi Berras. Fl-arkitettura sar ħafna xogħol, Delukka u oħrajn li ħadmu fuq arkitettura storika. Li għadhom jirriċerkaw. U għadhom jirriċerkaw. Fil-mużika naħseb li qegħdin daqsxejn Lura, ħadem ħafna Joe Vella, ħadem ħafna Dion Baħġar. Ovvjament il-mużika tirrikjedi xogħol differenti mill-pittura u mill-arkitettura fis-sens li fil-kwadru huwa komplutu lest. Il-palazz huwa lest. Meta għandek il-mużika għandek biċċa karta miktuba bħal meta għandek manuskritt u dan manuskritt ittaħdmu għaxin billi wieħed torih mużika miktuba jekk mhux kapaċi tinterpreta ħielu daħabarlu dawk is-sinjali. Fħoss, ma jfissru xejn. Mhm. Ifissru xi ħaġa għal min jafhom, imma għal general public ma jfissru xejn. Ovvjament, kontra l-kreatura u l-pittura, il-mużika hija dik li nsejħu l-intangible heritage. Intangible għaliex Nsuħ illum li llum għandek il-sorsi u l-mezzi professjonali biex wieħed jirrikordja, allura dak li fej anke għal Malta kważi 20-30 sena jgħidu li kien lussu li tisma' biċċa mużika ma jkollok xi turntable, insomma kien ħafna komplikazzjonijiet ħarat missieru l-dadi għax daqsxejn. Illum bis-CDs eh, eh, ġandi tifla tiegħi ta' sente ta' fid-daħħal is-CD fil-kompjuter. Fordiri madux dik il-ħaġa kważi untouchable. Ovvjament eh, ma kienx hemm metodu fil-passat se nitkellmu mit-sena ilu kif dil-mużika tiġi preservata bħala ħoss. Il-ħoss kien idoqqa l-darba s-sur maswar daqqan tilfet mhm. fil-memorja. Mhm. Waqt li meta arkitett binja dik baqgħet hemm għaxu tkissret. U l-istess ukoll il-pittura biex nitkellmu fuq aspetti kulturali. Issa, li ġaraw, u kan niġi għala bormla, naħseb li barra li wara l-katidral tal-Indina li huwa l-ikbar depozitorju f'Malta ta' mużika Maltija u miex Mużika Maltija, u importanti ħafna, mużika Maltija u miex. Wieħed mill-aktar ċentri fejn mużika qadima Maltija ta' kompożituri Maltin, uħut minnhom laqqas bissem il-katedral fl-arkivju hija l-parroċċa ta' Bormla. Bormla għandha dan l-status Rik li għandha ħafna mużika qadima li hija aċċessibbli fis-sens għall istudjus aċċessibbli ovvjament b'ċertu limitatezza, ma aċċessibbli vordiri ehm, nirringrazzja l-Fader Ġew Mifsud l-Arċipriet li fetħenna l-arkivju l-studenti qed jaħdmu. Mhm. U din mużika li ma ħafna minnhom kif taf inti li għandha l fuq minn 200 sena mhux biss tkun taf id-doq, ma tkun taf taqra dik il-mużika, kien mużika ma tistax doqqa kulħadd. Żgur, għas qed tinkiteb kif tinkiteb illum. Għalhekk, vor din il-mużika qed tinkiteb mod differenti, kull mużika għandha l-istil tagħha, vor din laqasek wieħed tallem kif qed tinkiteb fis-seklu 18 jaf il-mużika kif qed tinkiteb għax fis-seklu 17 kellha stil, fis-seklu 16 kellha s aktar ma tmur lura aktar ħadd titbiet mhm. fl-istil, mhm. vordi tlob aktar paleografija mużikali. Però dik jitalmu għall-istudenti anki permezz tal-mużikoloġija u tal-armonija li jitalmu. Dika parti mill-korsijiet li jitalmu. Parti mill-kors. Ġifri dina komplement, parti minn Parti minn minn dal-kors li wieħed l-student. Anki l-editing. Li li jiġi illum ovvjament imbagħad jaqbad dil-mużika li hemm miktuba manuskritta idawwara illum fl-lingwaġġ tal-kompjuter, vordi illum għandek il-vantaġġ li inti erġajt krejta moderna u tista' doqqa wkoll mod digitali. Dak il-ħin. Issa però qed nitkellmu dwar editing, ejja ngħidu li kompożitur għamel xogħol għal kwartett tal-korda. Mm. U partitura nstabet il-partitura biss ngħidu aħna tal-sekond violin. Mm. Sewa. L-istudent irrit minn dik l-ftit ħin li għandu joħloq ix-xogħol kif jimmaġina għamlu il-kompożitur. Bħala eh, Mediterranean Studies issa u Music Studies. Mm. Jekk dawn l-istudenti eh, jafdaw din għal-bicċa xogħol fidej computer, allura jimlilhom il-blanks il-computer flok jaħsbu huma dik aċċettabbli jew jrid ikun hemm l-input ta' dak li jkun tal-istudent u li jagħti prova għaliex għamel hekk. Jina, jina, ovvjament, eh, bħalma taf, jedaq xejn mistoqsija nistax irmuġiba għas sempliċi raġuni li ovvjament li hija ħaġa tad-Dipartiment tal-Mużikoloġija li jara. Ehm, jiena msen nidħol fuq Max dika u koll li tidħol fuq il-qasam anke tal-composition, fil-sens jemmerti jemmerti tal-im il-harmon, il-counterparti tal-im ħafna affarijiet biex jasal mm-hmm. ċertu livelli. Nista' nitkellem mill tekniku għax nallem għaj format IT, għaz research tool, ovvjament ċertu programmi għandhom ċertu limitazzjonijiet. Fordri il-bniedem għadu hemm u jrid jidħol jagħmel l-impatt tiegħu, u jrid ikollu l-da tiegħu, ovvjament wieħed irid jara l-biċċa mużika fuq li ma livell qiegħda jekk tistax inti tikkomponi kif taħseb li kiteb l-awtur il-biċċiet l-oħrajn, hemm ħafna hemm ħafna konsiderazzjonijiet mhix ovvjament qed ngħidu dawn l-affarijiet mhix daqshekk faċli u daqshekk sempliċi li wieħed jikkomponija anki u ġili ġraw daw, per eżempju, għed ikun hemm ġiex linji tlet linji neqsin jaġa jikrejhom, u mbagħad ovvjament xi drabi jinstabu x'imkien joħorġu xi arkivi qabbilhom, ħafna drabi turi t-teknika li kun tagħlem it-waslu biex tqarbu ħafna mhm. lej dak l-affarijiet. Mhm. Ġili kważi tista' ġili twassal ukoll li forsi anke jagħmel aħjar mill-istess kompożitur li kitiba. Għax ovvjament illum għandek ċertu teknikalitajiet li jgħinuk ħafna aktar milli kellu dak eh, kompożituri oħrajn. Inti hawnhekk qed jagħmel xogħol ta' restawr. qed inkun min qed jagħmel l-editing qed jirrestawra mużika bħal meta int għandek biċċa pittura mbagħad hemm ċertu restaw li huwa permessibbli oħrajn li mhux. Eżatt, eżatt. U anke fil-mużika jiġri l-istess ħaġa. Issa f'dana il-biċċa xogħol li qabbattu lill-istudenti kemm kien hemm nies involuti u kemm xogħlijiet raw. Kien hemm eh. fl-arkivju ta' Bormla hemm ħafna xogħlijiet, ma nimmaġinax li raw kollox min jaf. Fuq 150 biċċa xogħol. Ovvjament raw ftit xogħlijiet, raw xogħlijiet żgħar għax kien parti mhux minn teżi ma' minn assignment, kellhom il-vantaġġ ħafna drabi l-student jagħmel ix-xogħol ħafna drabi u x-xogħol tiegħu jibqa' bħal exercise ħajbqa' fih għax taqlem minnu. Mhm. Fatti ħafna minn daw li ħadmu daw il-biċċiet ġew fuq naru ġaw u jitolbuna jagħmlu l-komplu xogħolijiet u t-też. Infatti llum għadni ġej mill-arkivju u ħankomplu neditjaw vordri aktar mużika interessanti li teżisti hemmhekk. Ovvjament ħadu biċċiet żgħar Xogħlijiet żgħar, ħelwin ħafna, mhux xi kaporavuri kbar, imma tuni ġa ċertu livelli u ċertu linji ta' mużika li ħafna minn kien jafhom, imma oħrajn kienu inqasja fuqhom, vordi għandek mużika reliġjuża mhix. Ġar kif ta' borma sibna l-aktar massa. 99 mhm. tal-mużika hija reliġjuża. Għandek dak il-parti żejra li mhix reliġjuża li huma interessanti. Sibni hemm ukoll u sibna forsi dawn biċċiet interessantissimi li nitkellem il-qudiem dwarhom u li għamlu huma għażlu daw xogħlijiet, kien hemm xogħlijiet anonimi li irnexxielna wkoll ngħid b'99 percent biex ma ngħidx 100. Tiċċumbaw. L-isem il-kompożitur, fordri ma baqgħux aktar. Mill-istil, mill-kidba tiegħu. Mill-kidba mill-idjoma. Mill-istil u mill-idjoma. U mbagħad ġara fatt ukoll li sibna ċertu spartatura ehm, spartatura sfuża. U din il-partitura sfuża fuq waħed minnhom kien hemm parti minn biċċa mużika li warlu konna ġa identifikajni anke kien hemm l-isem tal-kompożitur, fordri hemmhekk kważi tittina ċertezz issa li aħna konna qed naħdmu fuq linji linji korretti. U din hija ħaġa interessanti għax ħafna drabi l-aktar ħaġa li ddejjaqni bħala storiku issa niftaħ xi ħaġa, niftaħ partitura u tkun anonima. Mhm. Ah, ma nafx, bħala storiku nixtieq isma' min kitibha di, no? Mhm. Huwa l-interess uman. Finalment l-aktar ħaġa importanti hija l-mużika fi nfisha. L-interess uman jinteressani minn kitibha u sibna uħt minnhom, tnejn minnhom biċċiet li huma l-istess ħaġa ma miktubin għal klim differenti, eh, kienet ta' wieħed mill-kompożituri primari tal-bidu tas-seklu 17 li huwa mhm. Dun Ġiġeb Burlon. Fis-seklu 17 mhm. il-bidu seklu 17 kellek żewġ kompożituri kbar Maltin. Jew tlieta, waħed mill-ikbar net kien Pietro Paul Buġeja. Bat kien hemm Burlo u kien hemm anke Manuel Muscat. Daħseb ħaġa aktar interessanti imma li ovvjament m'hemmx dubju li sofistikatezza jekk tista' tgħidilha hekk mużikali, għala volja kelm ma tantx nibża' ftit minna, imma isseħ għax qed nibża' minna għax inti qisek qed tikkrea mużika tal-elitu, mużika tal-popolin. Le, le, fis-sens li hija mużika sofistikata, fis-sens ġifri li hija maħduma sew, li huma eleganti. Min kellu aċċessa li kienu sinjur aktar mill-fir. Vordir dak is-sens. Mhux Malta biss kull Kull imkien, imma l-istess bħal dak il-pittura u bħal dak l-arkitettura. Biss li ġaraw li naħseb fil-mużika dal li ngħidu l intangible heritage domna ħafna mandunajna bija anke ħabba l-kavallieri u anke pjuttost l-mużika tal-ordni li kienet li tinda fil dak iż-żmien knisja konventwali. Ħafna minna ma nifissar minna. Li ġara. Jista' jkun li kienu jiġu l-mużiċisti minn barra u joħduha magħhom. Le, le, ma l-mużika tħallaw. kif kellek taħt ieħor tħallita u nasab intilfet ma' żmien. Jista' jkun ukoll. Vordi ma tafx ġara mhm. xi ġdida serje ta' mużika Vordri. Mhm. Kien hemm żmien meta daw il-mużika jina biex ninkijom Vordiri ma mhux ninkijom xejn sens pożittiv. Nasab wieħed mill-affarijiet li salva l-mużika ta' Bormla kienet li bħala knisja fil-festa l-inqas ħaġa li importanti għal-festa ta' Bormlu għan-nar. Għax minn kellu n-nar importanti, il-mużika kollha taret mortali. Kien igezwer il-mur tajjeb. Għax hija karta tajba, xie ħoxna li tagħmel eh. mur tajjeb, ordini. Li verament tismagħhom jirrakkontaw msen semmi l-parroċċi, ma ġraw f'numru ta' parroċċi fej il-mużika ġiet imgeżra antika, qadima Maltija, f'Murtali. ħasra bħal ma tremew affarijiet oħra mid-djar tal-Malti min jaf kemm remew fajjen eh, tsuħwej eh, ċlillumu għandhom il-valur tagħhom. anki storiku, anki soċjali, imma la darba li jintremew u jitkissru u jispiċċaw kunu spiċċaw għal dejjem. Interessanti ta' sew kif din l-intervista ta' Joyce Gullajmir ma' Simon Merċiqa tmiss ma' suġġett veru propju ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. L-idea tal-mużika bħala wirt kulturali intangibli, kif smajna anke hawnhekk, hija xi ħaġa relattivament ġdida għalina f'Malta. Bil-mod il-mod, però, jider illi dan il-punt qed jibda jasal għand aktar nies Maltin u programmi bħal dan u mantizi propjament biex preċiżament din it-tip ta' attenzjoni tiżdied. Laqt nisew ukoll kif Simon Merċi għajsemmi tliet kompożituri Maltin sinifikanti mill-bidu tas-seklu 19, jiġifieri madwar 200 senilu, li ftit li xejn nafu dwarhom jew nafu bisimhom. Dawn huma Pietru Pawl Buġeja, Ġużeppi Burlo u Emanuel Muscat. Dan tal-aħħar jiġifieri Manuel Muscat, jidher li huwa l-inqas wieħed li nistgħu nsiru nafu dwaru, u għalhekk se nerġa' niġi lura għalih fil-programm li jmiss ta' Noti Memorabbli. L-oħrajn mhux se naqbiżhom anqas. Allum xtaqt inkomplu niffukaw fuq l-idea tal-mużika f'Bormla. U allura qabel nisimgħu l-ewwel silta mużikali tal-lum, se nerġa' lura għall-intervista ta' Joyce Gullajmier ma' Simon Merċieqa biex jintroduċuha fil-kuntest ta' dawn l-erba' kunċerti mill-2006 illi kienu ħadmu fuqhom diversi studenti tal-mużika mill-Università ta' Malta. Kien hemm numru ta' studenti li ħadmu kien hemm Mariel Waspiteri, eh, Karen Karen Grek, eh, Rosabel ah, Bianchi, Tancred Grek, eh, uħrajn. Mbatt kena mużika u koll tal-studenti li hija li hija ehm, għamluha bħal editing u kena wkoll mużika li ġiet editjat minn ħaddieħor fosthom Richard Dival li daħħannija u ġibnija minn ximkien ieħor fordi bżajna mhm. l-arkivju kemm ta' Bormla u kemm l-arkivju li arkivju interessanti issa li qabel kien mużika privata ta' Sur Mazgat li l-lum tinsab fil-Binju Court Museum u għandu kollezzjoni anke sabiħ hemmhekk ta' mużika u ħassejna li kellna ntella anki Eh, f'dal kunċert mużika minn hemmhekk. Mhm, mhm. U fost ix-xogħlijiet li saq li għamilna għamilna antifoni l-qosra dawn minn Bormla, żewġ antifoni li kienu anonimi u identifikajnihom, il-mużika hija l-istess se biddel il-kliem li tidħol fl-istorja tal-parroċċa. Il-parroċċa ta' Bormla l-antifona tagħha tinbidel ħafna drabi. L-aktar waħda antika li sissa hitrejsjajt hija Sancta Parents ta' Michelangelo. eh, om minn ħalaqna pratikament, no? Dej ġenetrix virgo. Eh, verġni ta' om minn ħalaqna. Om verġni. Om verġni ta' minn ħalaqna. Dikija, umbaħt kien hemm ukoll Bormla kellhom ukoll peress il-Knisja mhux dejjem kienet għal kunċizzjoni ma kienet ukoll Sankta Marija Sukurre Miseris, no? Kien hemm l-antifona wkoll Sankta Marija Sukurre Miseris, fordri Santa Marija għajnuna mhm. tad-dajfa tal-miżerabbli mhm, mhm. li u dina kiteba eh, Dun Ġiżeb Bullo li kien minn Birgu imma l-aktar li ħadem kien Bormla bħala mużika mbagħad spiċċa anke l-maestro di kappella tal-Katidra Għawdex fejn għandu ħut mill-aqwa xogħlijiet tiegħu ħut minnhom ħantellhom ma kissa ngħaddieħla jekk Alla jrid. Eh, ma fuq da jkollna ċans nitkellmu anke mm, Eżatt. Umbagħad sibna oħrajn li huma interessanti, sibna wieħed niftit li xejna fu dwaru. li huwa Sizner. Sizner. Hemm Sizner, semmin għal min jaħseb li huwa Mabile Sizner li kiteb imma Mabile Sizner li kispiċċa kappillan għal balzan ma jistax ikunu għax il-perjodu ma jitkolx. Fordik ma jistax kiteb da tip ta' mużika meta kellu sebat minn snin, vordir ma naħsib xo anki inqas, vordir kien hemm xi ħadd ieħor hemm sisna. Issa jkolli kellna xi Mozart Malti min jaf. Le, ma naħsibx eh, l-istil ta' mużika qed isegwi il-kappella ta' Buġeja, specialment anke fuq l-linji. Vincenzo Buġeja u għet jimxu fuq l-istess linja, infatti għandek kem din l-antifona ta' sizna dawk li huma dilettanti daw l-affarijiet u l-antifona ta' San Dominku. Jixtiebħu. Overlap, peħ f'ċertu parti, specialment fl-uż tal-koronetta. Li operistika ħafna u kħed nitkellmu vordri. U għat li burlo l-istil tiegħu u aktar il-klassiku. Bullo studja barra studja Napli. Meta jiġi Sizner hemmhekk qed aktar fuq l-operistiku, romantiku. Eh, imbagħad ukoll sibna xi ħaġa interessanti ħafna u għamilnija u ħankomplu naħdmu fuq. Il-valur tiegħu huwa valur minuri imma kompożitur fl-edja importanti minħabba il- l-impatt li kellu. Li jismu? Andrea Xkembri. Jo, ma nix dubju. Minn kim bor minn bor minn kim nħalluqa li mhm. kiteb ninni l-mużika ta' ninni l-għazzi. Li kon naħsbu li f-mużika tijaw ma nix borbla sibna numru ta' mużika tijaw. U kom mill-lider kien għamil zmini servijem u kien ġizwita imma għet nissuspetta li qabel kien qassis. Vardri mhux minn dejjem kien ġiżwita. Jekk huma l-istess persuni huma tnej differenti. Vardri ħajqawa qed nanticipa studi li ħajibdew mill-studenti li wieħed mit-tas tagħhom ukoll ħajkun li nidentifikaw il-biografija ta' dawn in-nies. Mhm, mhm. Għax hija ta' diffiċli, fordi daw ma' nies li tlifna kull rekors tagħhom, fordi l-mużika tagħhom ilha ma nħennaqni lek aktar minn mit sena llum, ma naħseb aktar minn 150 sena. Ordri 150 sena titkellem tliet erba' ġenerazzjonijiet u fit tliet erba' ġenerazzjonijiet l-affarijiet jintesaw jinbidlu f'ordri. Jekk tistaqs ħafna minn tfal tagħna, isma' x'jisim għan-nanna u x'kull jum għan-nanna jidlek ma nafx. Ħaseb wara tgħidlu x'kien jisimha. Il-bużbużnanna. Il-bużbużnanna. Sorry, eh? U l-istess jiġri fil-mużika. Da simni l-mużika tiegħu ovvjament Indrix Kembri kien anke minn Borm la jider ċar li kien bniedem ma kienx mużikoloġista kbir, biss ħanuża terminu popolari kellu widna tajjeb u kien jaf jadotta l-mużika. U din huwa fattur importanti li stess jidher li għamel bnin naratik biex iżjed, vordrija lullaby, naħseb di stabilita għanna Borx Cardona, anki sabet anki l-oriġinal, meta tindaq bħala lullaby. Biex ovvjament ħadd ma jista' jinnegalu l-fatt li din lullaby rnexxu li jidaħħala fis-stil ehm, fi framework għan nejtek li għamela popolarissima mhm. flok mietet, ordri, u li zamma ħajja, u l-istess għamel f'daw l-affarijiet li kellu tokkata sabiħa kien jaf jipopolarizza eh, il-mużika. Umbat tellajna u koll, tellajna u koll eh, Salve Regina li bullu għandu zoċ varjazzjonijiet, Salve Regina li għandu zoċ varjazzjonijiet taħħa. li huma sbieħ ħafna Bormla għandhom parti mill-iskor ħanejdu l between inverted commas oriġinali fis-sens li huwa tal-epoka, farti li meta tsiru l-kopju huwa tal-epoka, kien ta' kompożitur u maestro ta' kappella ġo Bormla, Salvatore Magrin, ħan nibdew naħdmu fuq issa, u koll xogħol tiegħu jibdew ġi studjati. Thanks għal daw il-kunċert ta' jibdew jaħdmu l-istudenti u anke niskopru daw il-mużiċisti li ngħidlek jiena ħafna nies aqqas jafu li jeżistu, inkluż nies tal-mużika qed ngħidu. Dak huwa l-iskop li qed nagħmlu dal-programm biex nagħtu biss kemm kemm toma ta' din għall-mużika biex is-semija tagħna jkunu jafu li l-istorja tal-mużika Maltija hija ħafna iktar mifruxa. Tiġa għamilna xogħol Bamos u Benin Joserafa u Azzopardi imma hemm oħrajn ukoll, hemm oħrajn ukoll u tajjeb Imma tajbin li jiskopruhom. Nerġgħu nkun nsiru nafu bihom biex eh, eh, għall-inqas ikonna biss ftit idea ta' ħidmietom għax dawn nies li ħadmu fil-mużika eh, u li taw il-kontribut tagħhom ukoll. Semmejt għadna ħafna. Għala fuq it-tnejn. Li huwa dwet Morari u li huwa dwet Beġi Soprani li huwa qed kanta Rosabel u l-mezzo sopran Claire Massa qed kantaw dan id-dwet Okevano kif allaċe. questo mondo, quest'età. Eh, kemm kemm fallaċ, kemm mhux żbaljat u mhux xejn din id-dinja u dan iż-żmien. Ehm, li ovvjament li kant hemmhekk akkumpanjat fuq l-organi li f'dal-każ eh, ehm, minn ħadem stess eh, li huwa John Gallia l-ħab il-paċenzja kbira kollha kien wara l-istudenti fuq l-editing ta' dan ix-xogħlijiet. Simon, semmejt ħafna mużika, semmejt ħafna ismijiet. Eh, inna ngħidu għal kważi nofsija mm. naħseb li semmija tagħna bħali għandhom il-kurżità jisimgħu eh, imqar toma ta' din il-mużika. Bissa nibdew. Eżatt, mela bissa nibdew? Nibdew barja sejra minn Montese. Fl-2006, b'mużika li kienet ilha ma tinstema' għal ħafna snin wara li prattikament kienet intilfet fl-arkivji. L-ewwel parti tal-arja Okevano Kefalace miktuba minn Montese li jider li manna nafu xejn dwaru. Ħadem ukoll fuq din il-verżjoni Richard Duval. Jekk minflok inkomplu nħarsu lejn il-mużika ta' 200 senilu u naraw xi ħsejjes ħerġin minn bormla aktar viċin tagħna fiż-żmien, indubjament li b'xi mod jew ieħor nispiċċaw nisimgħu lil Joe Brown. Mhux se nitkellem wisqien dwar Joe Brown, dan anke għax Joyce Gullajmir kienet intervistatu wkoll għat-tieni sensiela ta' mużiċisti Maltin fl-2007. Inti twilidt il-Birgu. Ekku, mill-Birgu jien. Però ma bqajtx tajx il-Birgu. Le, le. Xajdinna fuq il-ħajja tijak ta' meta kont għadek zaħir u l-interess tijak fil-mużika. Mela, eh, la biex twilitt il-birgu sa' seba snin jisu għek un bat inżilna nqodu bwemla. Mhm. Jien għandi l-familja tijaj kolla mużiċisti. U f'daqqa waħda sibt ruħi minn Scotland, għax Scotland l-għol madlajt, minn Scotland sibt ruħi l-Ingilterra. Tgħid li xkif għax denek flaqqa ta' berqa nedu laħna. U minn hemmhekk imbagħad bdejt għamluni musical director ta' kumpanija li kienu jġibu l-artisti jitturjaw mal-Ingilterra kollha, kont mhm. il-musical director tagħhom, il-Vipond Agency niftakar. Mbagħad bqajt nistudja hemmhekk jiena. Meta tajb għaj tistudja dejjem il-keyboard jew orkestrazzjoni u direzzjoni? Direzzjoni, eh, arranġamenti, kif għandna mhm. għandek tagħmel arranġamenti għax bej il-klassiku, il-jazz u l-modern arrangements hemm qabża kbira, eh, tkun tafhom it-tlieta. Memx fejn tkun espert fuq it-tlieta, ma mbagħad tittażel linja. Imma inti bdejt l-istudju tal-mużika tiegħek b'mod tradizzjonali. Klassiku, iva, iva. U fej bdejt istudja l Għand eh, Betty Eastwood jena. Kont mur għal-pjanu. Għal-pjanu, iva, għal-pjanu. Pjanu tiegħu għalija kollox mhux hekk. Eżatt. Mela inti kont student ta' dak iż-żmien kienet Sister Eastwood. Kienet Sister dak iż-żmien iva. Dak iż-żmien vera. U minn hemmhekk bqajt titgħallem u tinteressa ruħek fil-mużika. U għad band tiegħek Malta qabel mort l-Ingilterra? L-ewwel kelli l-band Malta iva, kelli band konna nkunu si sitta minn nies dak iż-żmien kif jadda tan night clubs nedu laħna, ben tan mhm. kienet impenjativa. Isma meta għadu eh? dak iż-żmien, flima żmien qed nitkellmu. Żmien ta' isu nofs is-sebajnijiet, l-aħħar ta' sebajnijiet anzi, mhm. fil-bidu ta' tmeninijiet. Konta dek żagħżugħ ġew. Żgur. Inti meta twilid f'liema sena? Jiena fil-59 twilid. Mhm. Ġifri kont għadek fil-bidu tal-20 Eżatt, kena għandi 18-19 dak iż-żmien. Eżatt. U kont tmexxi għal-band? Tmexxijien, eh, eh, eh. Il-band kienet tiegħek. Kienet tiegħi, pa speċi fimni lide vera kont jien, ma kont il-lide għax il-pjanista. Mhm. As simple as that, mux għax iġi forma, formajni f'daqqa bħal spieċi. Imma minn dejjem kienet il-karriera professjonali tijak ġifri iva. taqla l-flus mill-mużika? Iva, iva. Jien fil-fat, tleċċur biss ħdimt barra l-mużika, konġu fabrika. Ek, provajta. Għabel ġi, għabel sir professjonali biex niftek. Ma tantx kampajt ngħidlek Imma l-fatt li tejem titna fil-bidu kont għadek zazuħ vera u meta tkun zazuħ xejn jaqtalek qalbek, imma ngħidu aħna eh, li titmur taħdem kuljum fil-għaxija pereżempju u iktar ma jiġu l-festi iktar tittaħdem flok ikollok il-vaganzi. Ija, pero. Ma dejqitikx. Ma dejqitnix għax eh, in-nightlife joġobni jena. Ġifri, inti kont tal-qalbek taħdem fil-mużika, iva, iva, iva. kont għadek naqra ta' zazuħ, kont il-keyboard player anki ta' dina l-ewwel band, jew kellek tiġa band oħra qabel, forsi tal-lokal. Qabel kont indoq ma' missieri ma' ziju jena, kanu jdoq u tiġijiet u hekk. Mhm. Mbagħad ħriġt Għarrasi. Għarrasi bħasbeġ, minn kun professjonali. Mhm. Ġit l-okkazjoni. U l-band kien jisima Joe Band Brown? Le, le. Joe Brown. L-ewwel band li kelli Starlight kien jisima. Ah. Konna minna album, konna minna tour ukoll ġewwa l-Italja. Mhm. bil-bandek. Tiftakar minn kienu l-mużiċisti li kellek miegħek fl-ewwel band? Iva, iva, kelli drummer Taljan, Paolo Falletta. Martin Cordina fuq il-bass, Chris Ċikluna, eh, li raġel ta' Mojra staffax biex niftehmu li kienu tal New mhm. Vision, mhm. kien bħala kitarristu kantant ukoll. U kellna żewġ kantanti vocalist eh, nisa, Marta u Kim. Kienu Ingliżi daw. Ehm, Fej toqgħod? Bormla. Eh, bqajt Bormla, iva, me bqajt. Bqajt toqgħod Bormla. Jiena nħobbu kottonera. Hemm bqajt. Semmejt il-kottonera, il-kottonera hija magħrufa anki għal-festa. Eżatt. Inti ta' tisemek fil-festa tip. Le. Jew mhux daqshekk. Le, anzi jiena l-festi ma nħobbhomx. Ele? Eh, però, però, ħankun onest. Eh, għal żminijiet tal-festa tagħna taħbat f'Diċembru. L-unika festa li tiġi f'dak ix-xahar. Eżatt, u jkun hemm il-miliet. Mela, x'jiġri? Eh, il-konċezzjoni ġifiri. Il-konċezzjoni eh? fit-8 ta' Deċembru. Eh. Umbat il-miliet. Fil-25. 25 sa' u għamela xieġri. L-ewwel jiġuni tal- tal-aqda tal-armar u tal-festa. U namlu xi recordings. Mhm. Mela, dis-sena minna l-innu innu għal-Madonna, kan taħrenata u koll, għamiltu l-om jien. Mela, un bat ikollom jien naf xie diskors, xie diskors, Namluħ ukoll. Dat najt b'recordings, ġifiri. B'recordings, umbat, eħe. Umbat, niġu għal tal-miliet, il-plitka tal-miliet, mhm. u jkun hemm ukoll play, u nirrekordjawhom ukoll. Mużika. Nirrekordjawhom għandi. Ġi ta' kull sena dejjem. Biss sena ilu għamiltilhom il-musical ukoll għal-konċizzjoni li għal-qed mit-sena ġewwa Boemla. Meta tajt is-sena li għaddi, is-sena l-oħra ġifiri fit-2006. 2006 jew 5, xi ħaġa 5, 5, 2005. U għamilna musical dwar il-Madonna. Eħe, għamilt musical inti. Mhm. Fej sar il-knisja? Le, le, da sar ehm, l-iskola Nadulla ta' Verdala aħna, emmek kem ħafna kobor, mhm. saret open air, mhm. għamlu stage meraviljawnin, samlu nkwatru iċaqlaq, life size ġifieri. Kien hemm ħafna għamlu s-siġijiet u slanting hekk biex kulħadd jara. Kif niżel ma nista bormla? Ħafna, ħafna tajjeb. Kellhom jirrepetu għadha btej wara, immaġina. Nista bormla nafu li jħobbu ħafna li l-konċizzjoni, ux vera? Ekku. Ma tilabilomx, ma tilabilomx bil-konċizzjoni. Aparti li għandkom knisja verament sabiħa u għal-festa tkun imżejna meravilja l-knisja. bħalma huma ħafna knejjes Maltin U li għandna vantaġġ e, e, li li gazin tal-banda wieħed mhm. u festa waħda aħna. Mhm. Allura kulħadd jaħdem kulħadd jaħdem għall-istess waħda mhux bħal bnadi oħra għandhom żewġ festi, żewġ banet u xi kultant anka ġlied li dik mhm. iddejjaqni. Għalhekk ma ħobbhomx il-festi fil-fatt. Għaddaqgħid fil-banda. Fil-banda kont indu, kont indu il-klarinett. U kol. Frita fi doq klarinett u kol. Kont tlaqtu, tlaqtu eh. ġi totalment ma niftakar xej minnu, pero bdejt fil-banda, li jen propjament bdejt pala drummer l-ewel, mhm. kelli xi ħames sninek, kont mhm. indoq drums għax missieri kien drummer, jalmuni drums, u bdejt nistudjaħ bil-mużika sa' kem kelli 10 snin. Bat tgħid li xala li btal klarinett. Mill-klarinetta mill sentejn u libta l-pjanu. Mhm. U bqajt fuq il-pjanu. Bat bqajt fuq u iva. Għad ktibt xi marċ li ndaq fil-festa? Ek mux ta' bormla ta' xi fest oħra? Ktibt ukoll marċi iva. Marċi ktibt ukoll. Tgħid li xi sema xum bat jibdlu l-om li semu. Ma jiena jedu li għal pereżempju Santantnin. Ma jiena mel Santan bat jibdlu l isem. L-ismijiet ma nkunx nafhom ġifieri, ma ktibt, ktibt ħafna. Ktibt ukoll marċi. L-iktar li l-iktib tal-banda imbagħad tal-banet eh, bħal is-sigli tal-television biex niftehmu ta' xi teleserial. Mhm. Per eżempju, l-iktar waħda li għamlet suċċess kienet il-Madonna ta' ċoqqa. Mhm. Kompożizzjoni tiegħi kienet u kont ktib ta' l-banda ta' eh, tan-naxxar niftakar. Il-mużika tal-ftuħ miktuba minn Joe Brown għat-teleserial Il-Madonna ta' ċoqqa fi produzzjoni ta' Herman Bonaci mill-2001. Attention li, apparti dan kollu li smajna diġa, l-akbar impatt li kellu Joe Brown fuq xena tal-mużika f'Malta kien permezz tal-ħolqien ta' dik li llum tissejjaħ il-Malta Concert Orchestra. Lura fl-2007, Joe Brown kien tkellem dwar il-bżonn li tinħoloq din l-orkestra fl-istess intervista ma' Joyce Gullajmier. Orkestra aħna, orkestra, nazzjonali fejn jidħlu dawn l-affarijiet m'għandniex. Għax aħna orkestra waħda għandna. Tal-klassiku għandna biss aħna. Fimta? Mela fejn jidħlu dawn l-affarijiet fejn nistgħu ntellgħu musicals, fejn nistgħu nagħmlu pop night, fejn nistgħu nagħmlu soul night, qed tifhimni? M'għandniex. Mela, ċerti attivitajiet min-naħa tal-gvern għat-turisti mhm. Għax il-lukandi mhux se joffruhom daw, żgur, għax qed ngħidlek mhux affordable. Mhm. Għara jridu jkunu daw eh, professionals, il-mużiċisti mħadmin mill-gvern. Għalija personali jekk naħseb bajjen. Unkunu nistgħu ntellaw eh, jien naf the history of Malta. Santirmu l-belt. Mhm. Per eżempju, tifhem miktub kollox miktub minn naħatana u ntellaw. Ġifieri inti tixtieq li konna orkestra light bħal mm. ma għandhom ħafna pajjiżi. Żgur. Hemm kwantitajiet. Ħafna, hemm ħafna. Eh, li dawn ma jkun ma jitħlux fuq l-Orkestra Nazzjonali li tippreżenta. No, no tipi ta' kunċerti differenti. No, no, no. Ma din tkun orkestra impjegata bħalma hija impjegata l-Orkestra Nazzjonali, sewa? Li xogħla tkun li tagħmel dawn l-affarijiet li huma Eh, impenjattivi daqs il-klassiku, għax inti eh, tagħti xorta l-istess. Li terġaw tgħid impenjattivi daqsxejn aktar tgħid li lala, għax irridu nużaw is-sound aħna mbagħad. Hmm. Ħafna effetti. Mhm. Il-mużika l-istess, il-mużika l-istess kun. Fimni, memx ta' Kollok livell tajjeb fija wkoll. Għax jiena dik li jgħidu xina naf il-ġazz u naf il-klassiku, le, inti taf in-noti, mela klassiku, ġazz, pop kollha l-istess dawk, issa il-mod kif tinterpretom huma differenti. That's all. Hija kollox l-istess. Eh? Ma nbidlux in-noti aħna min jaqra tifhem. L-esperjenza li għandek inti taħdem ma' ħafna mużiċisti fid-dinja ta' mużika iktar popolari u iktar ħanajdu lek ħafifa. Mhm. Għax jgħidu la ħafifa, mhux għax la ħafifa. Eh. Għandna elementi tajbin biżejjed biex niffurmaw ngħidu aħna orkestra ta' 40 ruħ. Iva, biex jkun iva. Dawna, dawna tipi ta', ta performances, dawna tipi ta' avvenimenti. Għanna, għanna, ħafna għanna. Li kunu ta' livell livell. Ta' livell lol, iva. Ta' livell iva. livell. Biss, ehm, daqqew miegħi fl-orkestra tiegħi jiena daqqa jiġi dak daqqa jiġi liħor daqqa taf kif. Aktar minn 80 uħ daqqew miegħi jien. Mhm. U jkollok crossover mill-Orkestra Nazzjonali għall-orkestra tiegħek mużiċisti li daqqew li jdoqqu hemm iva, regolari. Iva. U li jdoqqu miegħek mużika differenti mill-li jdoqqu iva. normalment. Iżgur, per eżempju, qabel kelli il-brass section, brass section li kien idoq miegħi, ħafna minnhom qegħdin mal-Orkestra Nazzjonali llum. Mhm. Tifhem? Hemm erba' minnhom żgur qegħdin hemm, ġifieri ta' trombuni hemm tal eh, u trumpet players, minn għalija ejwa, dawk kienu jdoqqu miegħi. Tifhem? Ġi hemm elementi nista' wkoll jien Per eżempju, ħantella kunċert semi klassiku fej jidħlu jien nafendu Lloyd Webber, per eżempju, u ngħid għandi bżonn il-violini. Mela, impenji, jekk għandhom xi impenji, u nista' nieħu minn hemm stess. Eh. Din l-orkestra ila teżisti għal madwar sitt snin u topera taħt l-isem ta' Malta Concert Orchestra bil-bażi tagħha fi Pjazza Teatru Real. Ikun tajjeb għalhekk li issa nisimgħu l-ħosta din l-orkestra immexxija minn Joe Brown flimkien mal-ko-direttur tagħha Paula Bela. L-interpretazzjoni tal-kanzunetta popolari Music miktuba minn John Miles fl-1976 kif arranġata minn Joe Brown u esegwita mill-Malta Concert Orchestra fil-bidu tal-pandemija f'Mejju tas-sena l-oħra l-2020. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-anewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament niprofaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk li la darba tkellimna tant dwar Bormla diġà, inħoss li xira nikludu wkoll lil Pawlu Tanti, kantant popolari minn Bormla illi kien magħruf sew f'Malta fis-snin 60 u 70. Dan anke jekk f'Bormla stess hemm min jafu wkoll bħala deputat sindku u membru tal-Kunsill Lokali fis-snin 90. Indubjament, l-akbar suċċess ta' Pawlu Tanti kien permezz ta' diska miktuba minn Clemente Sammit u Albert Cassola, Baby Jojo. tarbija kont xieħlew kif maħruġa fuq it-tikketta ta' Circle mill-ħanut tad-diski Brizzi fi Strada Rjali l-Belt Valletta fl-2069. Nittama li jekk qed issegwi dawn il-programmi b'mod regolari, qed eh, tara sew x'qed nippruvaw nagħmlu hawn. Qed naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta, illi se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin Qalb il-Bużbiż, il-mużika oriġinali ta' Mario Cordina mill-proġett Lejla Maltija, iġibna fit-tmiem ir-raba' programm f'sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabbli tal-lum kienu dedikati lil Joyce Gullajmir, sejjes mużikali f'Bormla, il-mużika ta' Joe Brown, il-Malta Concert Orchestra u l-vuċi ta' Paolo Tanti. Aktar tagħrif issibuh permezz tal-websajt personali tiegħi fuq tonysan.com. Aħna niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabbli darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nar ta' tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.